12329 fatvo. Ramazon kunduzida er-xotinlik qilish xatari. Savol: Ma'lumki, Ramazon oyida kunduzi ayoli bilan jinsiy aloqa qilgan kishining jazosi pul ozod qilish yoki 2 oy ketma-ket roza tutish yoxud 60 ta miskinga taom berishdir. Bu masalaga oid bir qancha savollarim bor. Birinchisi, agar erkak kishi xotini bilan boshqa-boshqa kunlarda bir necha marta jinsiy aloqa qilsa, uning har bir kuni uchun 2 oydan roza tutadimi yoki 2 oy roza tutsa, barcha kunlari uchun kifoya qiladimi? Ikkinchisi, agar ushbu jarimaga tushgan kishi yuqorida zikr qilingan hukmni bilmagan bo'lsa, balki har bir yaqinlik kunini bir kun roza tutish bilan qazo qilaman deb o'ylagan bo'lsa, bu holatda hukm o'zgaradimi? Uchinchisi, eriga lozim bo'lgan kaforat xotinga ham lozim bo'ladimi? To'rtinchisi, Miskinlarni to'ydirish o'rniga pul to'lash joizmi? 4. Bir miskinga er va xotini nomidan birgalikda taom berish joizmi? 6. Agar to'ydirishga hech bir miskinni topa olmasa, pulni Riyozdagi Albir jamiyati kabi xayriya tashkilotlaridan biriga yoki boshqa tashkilotlarga to'lashi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Roza tutishi farz bo'lgan kishiga kelsak, birinchidan Agar u Ramazon kunduzida ayoli bilan bir kunda bir yoki bir necha marta yaqinlik qilsa va birinchisi uchun kaforat bermagan bo'lsa, unga bitta kaforat o'tash vojib bo'ladi. Agar Ramazonning boshqa-boshqa kunlarida kunduzi yaqinlik qilsa, unga har bir kun miqdoricha kaforat vojib bo'ladi. Ikkinchidan, jinsiy aloqa sababli kaforat vojib bo'lishini bilmagan bo'lsa ham, unga kaforat vojib bo'ladi. Uchinchidan, Agar xotin bu ishda eriga itoat qilgan bo'lsa, unga ham kafforat vojib bo'ladi. Ammo majburlangan bo'lsa, u holda kafforat o'tashi shart emas. 4-dan miskinlarni to'ydirish o'rniga pul to'lash joiz emas. Agar shunday qilsa, kafforati o'tmaydi. 5-dan bir miskinga o'z nomidan yarim so va xotini nomidan yarim so taom berishi joiz. Bu kambag'al miskin kishi siz va xotiningiz to'ydirishi lozim bo'lgan 60 kishidan biri hisoblanadi. 6-dan kaforatni bir miskinga yoki albir jamiyatiga yoxud boshqa biror xayriya tashkilotlariga berish joiz emas. Chunki ular uni 60 miskinga tarqatmasligi mumkin. Mo'min kishi kaforatlar va boshqa vojibotlardan zimmasini poklashga xariz, ishtiyoqmand bo'lishi vojibdir. Muvaffaqiyat Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga u zotning oila a'zolari va sahobalariga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 320-bet. Allohu a'lam.